Ja sam vama rekao prošli put a, ove teme do sad što su bile kao jedan kraći uvod, ali tako a, a, bile su malo, ajde da kažemo, teže teže je meni bilo objasniti nego vama, ili tako, shvatim. Nadam se da sam a, pokušao dati jedan a, lijep uvod u ono što sad a, što a, dalje slijedi, tako. Naime, već jedan što sam im govorio, sada idemo malo malo općenitije, je tako, o a, Allahovim svojstvima. Pa ćemo, je tako, e, u, u sljedećim periodima, inša Allahu Teala, ili sljedećem periodu, u dogledno vrijeme govoriti o direktno o Allahovim svojstvima. Normalno, je tako, kako smo učili do sad, bez ulaženja u kakvu oču toga, nego samo onako kako došlo Kur'anom i sunnetom, onako kako Allah subhanahu wa ta'ala sebe opisuje. Pa večeras, bidni lahi teala, radimo svojstvo, to jest govorimo, ja, hvalite mi, ne možemo reći radimo, govorimo o svojstvu, a, jednom svojstvu Allahova tebarka teala, to je svojstvo života. Kada kažem malo prije, kada reko, a, radimo, pa sam se odmah ispravio, ne tako, To sam uradio, braću moja, iz razloga toga što kada se govori o Allahovim, inače o Allahovim, inače o Allahovim vjeri, ali pogotovo kada se govori o njegovim imenima, i svojstvima, treba paziti na riječi. Treba paziti na vokabular, zatim na uh, riječi, jer se zaista može otkrasti nekakva riječ koja može u vašim ušima uh, ne dola napraviti poremećaj, a da ja zato budem krivo, Allah molim da mi oprosti, zato sam se odmah ispravio. Znači, govorimo večeras uh, o Allahovom svojstvu života. kaže Allah subhanahu wa ta'ala وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده سبحان الله kaže uzvišeni وتوكل على الحي ti se pouzdaj u živog a, sad ćemo mi reći zašto ovdje kaže živo pogledajte međutim kada kažemo Allahovo svojstvo života odmah ide šta على الحي الذي لا يموت živo koji ne može umrti Subhanallah, je tako? Zato ovdje Allah kaže i nije rekao ti se pouzdaj u živu i to dosta, je tako? Jer bi mnogi koristili ovo pa bi e, postavljali pitanja i onda bi e, pravili filozofske rase. Međutim, uzvišeni odma negira sebi smrt, je tako? U otavakel ane lahaj lezi la je mut, ti se pouzdaj u živu, a kojeg živu? Pa onaj koji ne može umrijeti. Pa dalje kaže uzvišeni bi bihandi i veličaj ga i hvali. E ovo je jedino veličanje i hvaljenje onoga koji je živ i koji ne može umrijeti a, i na način kako se samo on veliča, to je Allah Tebara Keutala. To jest, u svim segmentima života budi onaj koji se oslanja na vječnog, živog, gospodara svih stvari. Je tako? U životu se postavi tako da on bude tvoje najveće utočište. Ko? Allah živi. Onaj koji ne može umrijeti, je tako? Zatim, e, da ti on bude najveće blago, to jest, e, e, on ti je zaista dovoljan i tvoj je pomagač. Zatim dalje uđišeni kaže, o bi bihamdi i veličaj ga i hvali. To jest, i u isto vrijeme ga i hvali i veličaj. Zato je Allah, poslanih sallallahu alaihi wa sallam, govorio, Slava tebi, o moj gospodaru, Allahu, gospodaru naš, i tebi hvala. To jest, iskreno njega obožavaj i na njega se oslanjaj. Jedna od definicija oslanjanja na Allaha Tebareke wa ta'ala, Tevekula jeste istinsko oslanjanje srca na Allaha Tebareke wa ta'ala prilikom pribavljanja koristi ili štete. Ali kad, braćo moje sestre, pa u svim dunjavučkim i ahiretskim stvarima, prepuštajući sve stvari Allahu, čvrsto vjerujući da niko ne može e, dati korist, niti otkloniti nedaću osim Allah, to jest da ne može niko uticati na ono što je Allah te bareke o teala odredio da bude. Ima Ahmed Rahimahullah shodno me kaže e, da je, e, da je e, tevakul i aktivnost srca aktivnost srca. On je osnovac na Allah azzavadžel i on je jedna vrsta ibadeta koja je šta? Koja je braćo moja i sestre vađibe. za svakog pojedinca. Primjena telekula ne može biti i ne smije nikako biti u oprečnosti sa uzrocima preko koji je Allah dželevana odredio da se odvijaju Allahovi zakoni. Jer je Allah naredio da se ti uzroci uzmu u obzir zajedno sa tevekulom, ukazivanje na činjenicu da Laha Tebare Kevotara, da njemu pripada svojstvo vječnog života, upućuje našta, braćo i sestre, jasno upućuje na to da je on jedini zaslužan tako, da se na njega Đalnešanuhu oslanjaju sva stvorenja. Ne postoji stvorenje vječnog života, svakom od nas i svakom stvorenju je određena smrt tako da nakon njihove smrti i nestanka propada i onaj koji se oslanjao na stvorenja a i onaj tako koji se tako na koga se oslanjao ako je bilo neuzubila stvorenje znači ajet ajet Allah tabaraka wa ta'ala وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمد ti se pouzdaj uživog koji ne može umrijeti, lajemot, i veličaj ga i hvalu. I tako, ajed potvrđuje svojstvo Allahovog savršenog života, a odbacije i negira svojstvo smrti. I gledajte, braćo i sestre, a, kada se ljudi obraćaju kaburovima, pogledajte sad, evo samo jedan ajed, zato sam vam rekao kako će išala u lautala biti a, slatko, lijepo, E, sa uživanjem govoriti o Allahovim svojstvima i odmah ćemo uvijek porediti neko od ogavnih stvari koje čine ljudi obraćajući se Allahovim stvorenjima. Ne živim, nego do te mjere da se obraćaju Allahovim mrtvim stvorenjima ne bili doprli do Allaha azzavadžel. Subhanallah. Allah kaže ti se povzaj koga? U kabur, u kamen, u, u ovo, u ajvatovicu, ne znam šta. Ne, ti se otavakal ala l-hajj l-ladhi la je mut ti se pouzdaj u živog. Kojeg je U Ono koji ne može umrijeti. Ti si najsigurniji. Jer zašto? Ti ćeš umrijeti, ali ti se pouzdaš u onog koji ne može umrijeti i veličaj ga i hvali. Zato se u ajetu potvrđuje Allahovo svojstvo savršenog života, a odbacuje i negira svojstvo smrti. To je daleko od Allaha za veđer. U ajetu je spomenuta potvrda i negacija osobina života i smrti. Sljedeće svojstvo koje ćemo raditi večeras, inša lautala, jeste, braćo moja, svojstvo znanja. Ovo prvo što smo radili jeste Allahovo svojstvo šta? Allahovo svojstvo života. Sada radimo sljedeće Allahovo svojstvo, a to je svojstvo znanja. Normalno počinjemo sa čim? Sa koranskim ajetom. Kaže uzmišljeni. Huvallel uh, huvalle evvalu vel ahiru vel zahiru والباطن وهو بكل شيء عليم كاجوز الشني ونشتا هو الأول هو البري والآخر يبوسلني والظاهر يرتشفيدني وتاكو والباطن سكرينني وهو بكل شيء عليم ون سبزنا قلت لك كاك وزي شنو هو سبحان الله الاول فري onaj koji je prije svih stvorenja i koji je tvorac svega što postoji. Ovo je El Elvel, on je prije svih stvari, a ništa nije prije njega. Allahu Akbar. El Ahir, šta je sad? On je onaj e, koji je na kraju svega, tako? On je nakon svake stvari i ništa nije nakon njega. Allahir, Allahir, e, Onaj koji se otvoreno pokazuje sa svojom moći, snagom, veličinom, veličanstvenošću, onaj koji očito vlada i jasno svim stvarima. I zatim, e, El Batin, skriveni, onaj koji je nevidljiv, onaj koji se ne pokazuje, onaj koji je skriven osjetinima, onaj koji poznaje sve skrivene stvari. Ne tako? Riječ je Allah, tebareke, Allah poslanik u ovom ajetu, je protumačio Allahu, gospodaru nebesa i zemlje. Pogledajte, braću i sestre, kako Rasul Ali Seratu Vosalam, kakav je bio njegov tersir. Je tako? Tumačenje, opisivanje ovog svojstva znanja Allaha Tebara Kevotala. Pa kaže poslanik Ali Seratu Vosalam, tumačujući ovaj ajed, počitat ću ajed ponovo, Huvel uh, eh, huve evvelu, akhiru ahiru, vel zahiru, vel batin, wa huwa bi kulli shay'in alim. بكل شيء عليم الله قسمك لسلة والسلام تماشي الله آية Allahu, gospodaru nebesa, zemlje i veličanstvenog величественог naš gospodaru i gospodaru svega, ti si onaj koji daje da pucaju пуцају i и Ti si spustio Taurat таврат и инджин и куран утјећем ti se od svega što je u твојој vlasti ti si prvi i prije tebe nema ništa, ti si posljednji i poslije tebe nema ništa, ti si Allahir iznad svega, iznad tebe nema ništa. E, ti si skriveni, a tebe ništa ne sprečava od nadziranja tvojih stvorenja. Otkloni od nas dug i sačuvaj nas siromaštva. Ovo Ebu Salih prenosi preko Ebu Hurera radijalohan od poslanika ali selatu wasalam I pogledajte, nešto ovaj hadis, braćo moja i sestre, upućuje. Na Allahovo savršenstvo, kojem nema kraja, te govori o njegovoj sveobuhvatnosti u svakom pogledu. Naime, imena El-Avon, El-Ahir, upućuju nešto. Na njegovu vremensku, a El-Zahir i El-Batin, na prostornu sveobuhvatnost. Zatim Allah te Tebareke Votara je obznanio da njegovo znanje obuhvata sve kako u prošlosti i u sadašnjosti i u budućnosti. Njegovo znanje obuhvata kako viši, tako niži, te vidljivi i nevidljivi svijet. Zašto? Pa njemu nije ništa skriveno. Čak ni zrna gorušice u zemlji ili na nebu. Allah te bareke u ta'ala kaže Alhamdulillahi alladhi lahu ma fi s-samawati wa ma fi l-ardu wa lahu l-hamdu fi l-akhirah وهو, وهو الحكيم الخبير وزي شركازي الحمد لله الذي نكهوان الله له ما في السماوات وما في الأرض čije je sve ono što je na nebesima i sve što je na zemlji وله الحمد في الآخرة hvaljen neka bude i na onom svijetu وهو الحكيم الخبير on je mudri i o svemu obavješteni i sveznajući uzvišeni te bareke od tala, braćo i sestre, govori o svom plemenitom biću, obavještava da njemu pripada a ovo zahvala i na dunjaluku i na ahiretu. Zašto? Pa on je davalac blagodati stanovnicima nebesa i zemlje. Zašto? Jer on je vladar koji jedini e, njima upravlja. Zašto? Jer nema sudruga. Zašto? Pa sve je njegovo vlasništvo. Zašto? Pa sve je njemu pokorno. Zašto? Sve je pod njegovom upravom i vlašću. Zašto? Jer nema gospodara mimo njega, niti nekoga kom bi trebalo robovati i da li se, i kome se smije osim njemu te bare kreotala. Zašto? On je mudan u svojim riječima i dijelima, propisima i odredbama, obaviješteno svojim stvorenjima i ništa mu nije skriveno. Allahov ime El Hakim ima braću i sestre dva značenja. Prvo, da on El Hakim, sudija, koji presuđuje među svojim robovima, svojom šerijetskom i kosmičkom odredbom i na dunjalku i na, ahire, na ahiretu. I drugo značenje da je mudar u svojim riječima i dijelima, propisima i odredbama. Ništa nije stvorio bez svrhe i cilja, niti je išta propisano, niti je propisao išta drugo osim ono u čemu je <clears throat> velika opća i pojedinačna korist za cijelo čovečanstvo i za kompletno društvo. El Habir je onaj koji je sveznajući, koji poznaje svaku stvar i njenu suštinu, sveznajući onome što je bilo, šta će biti. I ništa mu od toga nije sakriveno, niti njegov, niti njegovom savršenom znanju nešto može promaći, makoliko to bilo malo i krupno. Ova savršena osobina pripada samo našem gospodaru Tadareke, Votala, Ajet potvrđuje dva imena u kojima se uzvišeni Tebara Kevotala opisao El Hakim i El Habir kao i dva savršena svojstva koja nužno proizilaze iz ovih imena. Allahova savršena, Allahova savršena mudrost i apsolutno znanje. Kaže Allah te Tebara taala On zna šta u zemlju ulazi i šta iz nje izlazi i šta s neba silazi i šta